На 27 май, Световния ден на спешната помощ от Съюза на парамедиците в България, за пореден път насочиха вниманието на здравните власти и обществото ни към проблемите, свързани с спешната помощ у нас. По данни на съсловната организация, 500 лекари трайно не искат да работят в линейките, а 50% от местата в спешните центрове от години стоят незаети. Повече подробности чуйте в интервюто ми с Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България. Статистиката я придобихме по закона за достъп до обществена информация. Тя е на национално равнище, а мотивът ни да я направим е именно така, въпреки поздрава към нашите колеги и всички работещи в спешна помощ, хубаво от време на време да си припомняме и за сериозните проблеми, които има в спешна помощ, именно с дефицита на кадри. Каква е основната цел за представянето на тези данни, госпожо Пехливанска? Цел яснота на представянето на данните е именно, че последните 5 години по наш анализ и разбира се по статистиката, която направихме, кризата с а, персонала, който работи в спешните медицински центрове, както и трайната тенденция младите лекари и младите специалисти да не желаят да, да работят в спешна медицинска помощ, ще се задълбочава. През последните 2-3 години с около 30% се е увеличил дефицита, което е много тревожна статистика. Това означава, че в рамките на следващите 5 години ние оставаме без спешна медицинска помощ. В това съобщение до медиите, вие говорите за трансформиране на длъжности за парамедици за сметка на съществуващите такива, да кажем, за медицински сестри, фелшери и друг медицински персонал в спешната помощ. Това ли е вашата основна цел? точно така. А, проблема тук е, че имаме обучени парамедици, а, обучени в а, спешни състояния и, въз, и с възможности да работят самостоятелно в мобилните екипи, но не използваме този ресурс. Към кого се обръщате реално, за да се случи това нещо и мислите ли, че е целесъобразно? Това е от ресора на Здравно министерство. Ние многократно сме ги сигнализирали и сме получавали тяхната подкрепа и тяхното разбиране, че наистина реформи в спешна помощ са необходими, за да работи тя да функционира ефективно. Има ли противопоставяне между парамедици, да кажем, и така медицински персонал в спешната помощ? От наша страна никога няма да има противопоставяне. А, ние знаем какви са нашите функции, каква а, е нашата роля в спешна медицинска помощ и европейски опит го е доказал за, през последните 12-15 години. Сега не мога да говоря за други съсловия, какво е отношението към нас. Според мен отношението, а, ако е лошо към нас, то е на базата просто на недостатъчно информация за дейността на парамедика каква е тя и регулирана ли е към момента? Колко парамедици, първо да отговорим на този въпрос, работят в а, сферата на спешната помощ и на какви длъжности? В момента работят около 220 човека в спешна медицинска помощ в центровете и в филиалите, които са на длъжност парамедик. Имаме ли регулация? Регулация на професията нямаме до момента. Това е нова медицинска професия и за това се борим вече почти две години. В този смисъл има ли длъжностна характеристика? Длъжностна характеристика нямаме, но всеки център за спешна медицинска помощ съставя такава съобразно нуждите си. И какво извършва парамедика в реална среда? Парамедикът е обучен в рамките на 2 и 3 години само по спешна медицинска помощ а, оказване на първа до лекарска помощ, стабилизиране а, и следене на основни жизнени показатели на пациенти и пострадали и безопасно транспортиране до съответното лечебно заведение. Това е по учебник, а в реална среда в България, когато сте в линейка? Това се извършва от лекарски контрол при определени спешни състояния, например инфаркти. Необходимо е връзка с районна координационна централа и съответно да бъде информиран високо специализиран екип. Да разбирам ли, че парамедиците в момента могат да а, пътуват и сами в линейка, без да има да, лекар с тях? Точно така. Четвърта степен имат възможност и те по държавните образователни изисквания в момента работят самостоятелно в мобилните екипи на линейки. Какви са най-често случаите, с които се сблъсквате? Има ли определено приоритизиране дали ще отида на място парамедик или лекар? Това се преценява вече от централата 112, какъв е спешният случай, какъв екип да бъде изпратен на, на инцидента. Предимно случаите са инсулти, инфаркти, също злоупотреба с упойващи вещества, с алкохол. Също така хроничните заболявания са голям проблем при нас. Внезапно влушаване в обикновено в нощните часове, при хипертоници. Това са всички състояния, за които ние сме напълно подготвени. И, и вие сте длъжни да спазвате съответния протокол за даденото състояние. Точно така. В новите диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми вече са вписани парамедиците като част от екип учениците и, в, и тяхната самостоятелна дейност. Добре. Ние работим по строги протоколи, да, и по правила. Така трябва да бъде. По принцип всички специалисти в спешна медицинска помощ трябва да работят по тези протоколи алгоритми. И всъщност къде липсва регулация тогава? А, Тъй като вие а, вече практикувате и парамедиците практикуват. Точно така медици практикуват в България от 2016 година. Професията не е регулирана като професия от, здраво, от сферата на здравеопазването. Знаете, там регулациите трябва да са много по-засилени и съответно контрола да е по-сериозен. За съжаление, липсва абсолютно всякаква нормативна уредба, с изключение на едни държавни образователни стандарти, които ясно определят какви са дейностите на парамедика, по какво се обучава и къде може да работи, но това е подзаконов нормативен акт. Това не е всъщност регулиране на самата професия здравеопазване. В този ред на мисли чувствате ли се защитени, когато работите в спешна медицинска помощ? Не, няма как да сме защитени с този неустановен статут. Това е голям проблем. Участвали сте в редица срещи. Какви са те, на какво ниво и има ли резултати от тези срещи? последната година и половина участвахме в множество срещи с Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването. До момента единствено резултат дадоха срещите ни с Министерство на образованието и науката за въвеждането, т.е. промяната на държавните образователни изисквания и създаването на държавен образователен стандарт с леки промени и корекции по него и съответно участваме в работни групи по цялостното регулиране на професията през образованието. Разбира се, като четвъртата степен да бъде изнесена от професионалното образование и да премине в висшето образование с степен професионален бакалавър към медицинските колежи в момента всякакви колежи, които са получили лиценз от Национална агенция за професионално образование и обучение, могат да обучават по професия парамедик, стига разбира се да разполагат необходимия ресурс за това. Но въпреки това контрола според нас не е достатъчен и е редно тези специалисти, защото те извършват медицински дейности, mm-hmm. да се обучават към медицинските колежи и университети. Колко години е обучението в момента? Обучението за четвърта степен е две години, за трета е една година. Общо взето се обучават около три години всички парамедици в България. Уеднаквени Пред... ли са да програмите? а, програмите са по стандарт са уеднаквени, но ние работим в а, тясно сътрудничество с почти всички центрове за професионално обучение на парамедици. Програмите в момента точно това определяме с тях да е по на програма. Има леки вариации в часове в хорариуми, но искаме да се работи по един стандарт. Това е изключително важно. Практическото обучение се осъществява в центровете за спешна медицинска помощ и часовете не са малко, около 500 часа са, плюс спешните отделения на лечебните заведения. Нека да кажем, че днес всъщност вие пътувате за Румъния, защото Съюзът на парамедиците в България ще участва в Конгреса по спешна медицина и медицина на бедствията за Юго-Источна Европа. А в тези дни имаме много интересна програма с различни въркшопове, курсове а, и а, панели за обмяна на опит между отделни институции, работещи в спешната помощ и предимно лекари и парамедици. Така че това е нашето първо участие. Имаме голямо щастие да участваме тази година за първи път и се надяваме това да доведе до едно наистина близко сътрудничество с европейските ни колеги колеги и плануваме всяка година поне два пъти да участваме в такива конгреси. Следващия ще бъде в Копенхаген, вече на Европейската асоциация по спешна медицина през септември.